zinxhirin e mësimeve që kemi filluar në shpjegimin e emrave të, të Zotit tonë, të Allahut të madhëruar, lus Allahun na bëjë Allahu prej robërve të, të tij të veçantë të zgjedhur, që e duan atë dhe i do ata, dhe të na pranojë tek ai në mëshirën e tij. Sot do flasim vëllezër për tre emra shumë të mëdhenj, për të cilët kemi nevojë të gjithë. Këto emra janë Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf. Me lejen e Allahut do t'i shpjegojmë të treja sot, do shpjegojmë kuptimin e tyre, besimin që nxisin këto, edhe shumë çështje që kanë të bëjnë me këto emra. Dhe fillojmë atëherë në emrin e Allahut subhanuhu teala, në emrin e parë. Thotë Allahu subhanuhu teala Ar-Rahman. Ar-Rahman është një një prej emrave të Zotit tonë të cilën me të cilën Allahu subhanahu wa taala ka quajtur veten e tij ose e ka përmendur që është një prej emrave të tij në Kur'an, gjithashtu e ka përmendur edhe profeti jonë sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu një prej emrave të tij është Ar-Rahim. Të dy këto emra janë marrë prej një cilësie të Allahut subhanahu wa taala e cila quhet Ar-Rahma, që do të thotë mëshirë. Që do të thotë mëshirë. Në shpjegimin e këtyre emrave dijetarët kanë dy mendime ose më shumë se dy mendime, mirëpo dy mendime janë ato që kam kam gjetur unë për veten time. Një prej mendimeve është që Ar-Rahman është quajtur Allah subhanu wa se emri i tij është Rahman sepse ai ka cilësinë e mëshirës e cila ka përfshirë çdo gjë ka përfshirë të gjitha krijesat e tij sepse ai i ka krijuar ato ai i ka furnizuar krijesat e tij ai i ka udhëzuar u ka drejtuar atyre u i ka drejtuar ata në rrugët e tyre të cilat janë të dobishme për ta në këtë jetë dhe në jetën tjetër u ka dhënë atyre mundësinë për të qenë të parë në tokë. Gjitha janë mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu emri i tij Rahman përmban dhe kuptimin që Allahu subhanahu wa taala mëshira e tij është më e gjerë se sa zemrimi i tij. Dhe mëshirën e tij Allahu subhanahu wa taala ka aq të gjerë sa vetëm një, një pjesë e saj të vogël ka dhënë në tokë ndërmjet njerëzve, me anë të së cilës njerëzit mëshirojnë njëri tjetrin. U vjen keq për njëri tjetrin. Aq sa dhe kafsha e ngre këmbën e vet që mos vrasë fëmijën e vet nga kjo mëshirë që i ka hedhur Allahu subhanahu wa taala krijesave të tij. Transmeton Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam të thotë Edhe sikur ta di mosbesimtari se çfarë mëshire të madhe ka tek Allahu, nuk do humbte shpresë nga mëshira e Tij. Edhe sikur ta di besimtari se çfarë dënimi të të, të dhembshëm ka tek Allahu, nuk do ishte i sigurt nga dënimi i Tij. Hadithën e transmeton Buhariu në kapitullin e edebit, të edukatës domethënë. Mëshira është ndjenja e keqardhjes, domethënë bëhet fjalë në gjuhën arabe, kuptimi. Bëhet domethënë flasim për mëshirën si fjalë që do të thotë në gjuhën arabe. Nuk po flasim për në aspektin që kjo mëshirë i takon Allahut apo jo, po flasim në aspektin si kuptim gjuhësor, atë që kuptojmë ne si krijesa, si njerëz që jemi. Mëshira është keqardhja, butësia, Edhe të dy emrat Ar-Rahman Ar-Rahim kanë dalë nga këtë cilësi, Ar-Rahma, që do thotë mëshirë. Edhe të dy emrat përmbajnë kuptimin e ekzagjerimit të kësaj mëshire. Prandaj kur themi për shembull mëshirues, kjo tregon që kur them për shembull filan është mëshirues, domethënë që ai është mëshirshëm, ai mëshiron njerëzit ka cilësinë e mëshirës. Nëse kur them që është jashtëzakonisht mëshirues, tregon që është që është mëshira e tij ka tejkaluar kufijtë e zakonshmes. Edhe emri i Allahut Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, të dy domethënë në gjuhën arabe kanë atë lloj forme, domethënë atë lloj, domethënë si quhet në gjuhën arabe, quhet peshë kjo, peshë që ndahen fjalët në forma të ndryshme, që të jep të kuptosh që Allahu subhanahu wa taala është shumë i mëshirshëm. Sepse forma e ekzagjerimit në gjuhën arabe, kur do të shprehësh për diçka që ky është i mëshirshëm, ose ka një cilësi të veçantë, shprehet në disa forma. Një prej këtyre është forma që i thon El Fa'il, El Fa'il do të thotë El Rahim. El Rahim domethënë shumë i mëshirshëm. El Rahman gjithashtu domethënë shumë i mëshirshëm. Mirëpo çdonjëri prej tyre ka nga nga një kuptim të veçantë që do ta përmendim inshallah me lejen e Allahut. Emri i Allahut Ar-Rahman është përmendur në Kur'an 57 herë Këtë lloj këtë lloj numri domthonë nuk e kam nxjerr vetëm vetja ime, por e, një një prej dietarëve që ka shkruar një libër, domthonë ka shpjeguar këtë emër, e ka kontrolluar vetë ose diku mund ta ketë marrë nga dikush tjetër dhe ka domthonë ka nxjerr këtë lloj numri 57 herë mbajeni mend se është numri i rëndësishëm interesant pra e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala këtë emër 57 prej këtyre ajeteve është fjala Allahu subhanahu wa taala i thotë wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Thotë Allahu i Madhuar dhe i adhuruari juaj është një adhur, i adhuruar i vetëm, nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij, ai është Ar-Rahman Ar-Rahim. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thotë In kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-Rahman 'abda. Thot çdo gjë që është në qiejt e në tok do vi do vin, domethënë ditën e gjykimit, do vijnë tek tek Rahmani, domethënë po këtu po përmendim argumente që tregojnë për këtë emër. Do vijnë tek Rahmani si robër, sepse robër janë ditën e gjykimit përpara Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu thotë Allahu i madhëruar Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Rahmani mbi arsh qëndroi. Këto janë tre ajete, i pari është sura Bakara 163, i dytë është sura Maryam 93 dhe i treti është sura Taha 5. Dëgjoni me vëmendje një dobi të lezetshme. Po flasim për emrin e Allahut Ar-Rahman. Ju e dini shumë mirë domthonjë që kjo mëshirë, siç e përmendëm, është mëshirë që i ka përfshirë të gjitha krijesat. Allahu subhanahu wa taala me emrin e tij Rahman, e cila përmban cilësinë e mëshirës, domethënë ky emër po përmban cilësinë e mëshirës, i ka përfshirë të gjitha krijesat. Dhe Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë një veçori këtij emri. Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë një veçori këtij emri, emrit Ar-Rahman. Që këtë emër sa herë përmend Arshin, përmend emrin Ar-Rahman. A nuk e keni vënë re këtë gjë edhe ju? Që Allahu subhanahu wa taala thotë në suren Taha Ar-Rahmanu ala arshi stawa. Kërkojini atij Firdausin, sepse Firdausi është mesi i xhenetit edhe më i larti i xhenetit. Domethënë përfytyrojeni vëllezër xheneti. Xheneti domethënë xheneti domethënë kopsht në gjuhën arabe. Xhenetet vijnë në këtë lloj forme. Në formë duke u ngjitur si nga të gjitha anët, nga të gjitha anët, Vjen me radhë derisa më i larti dhe i mesit kush është xheneti Firdos. Kështu ka përshkruar profeti jonë sallallahu alaihi wasallam. Ky është xheneti më i lartë. Dhe ka thënë gjithashtu që prej tij burojnë të gjithë lumenjtë e xhenetit. Normalisht kur buron ai do të zbresin nëpër xhenetet e tjera. Dhe ai është më i larti dhe i mesit. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala Firdosin e ka përgatitur për njerëzit e veçantë, sepse për atyre u takon mesi, njerëzit e veçantë, ata janë të veçantë, edhe e veçanta është vetëm për të veçantët. Sikurse ata janë të lartë dhe e larta është vetëm për të lartët. Dhe sa më lart ishe tek Allahu te dynja, aq më lart do jesh tek Allahu në xhenet. Sa më afër ti tek Allahu te dynja, aq më afër do jesh tek Allahu subhanahu wa taala në xhenet. Prandaj dhe sipër Firdeusit nuk ka gjë tjetër përveç se Arshit të Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka gjë tjetër përveç Arshit. Domethënë ata që ishin më të zgjedhur tek Allahu subhanahu wa taala, ishin më afër tij në dynja, edhe në xhenet do jenë më afër Allahut subhanahu wa taala. Ideja që po tregojmë është që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë një veçori emrit të tij Rahman, Ku përmendet qëndrimi i tij mbi arsh, ka përmendur Ar-Rahman. Allahu subhanahu wa taala siç e dini të gjithë, është sipër çdo gjëje, sipër të gjitha krijesave të tij. Besimtarëve, mosbesimtarëve, çdo gjë qëndron me urdhrin e tij dhe është nën pushtetin e tij. Nuk ka fuqi dhe as shndërrim vetëm se me dëshirën e tij dhe fuqinë e tij. Thotë Ibn al-Qayyim al-Jawziyja një fjalë shumë bukur në lidhje me këtë çështje. Thotë krijesa më e gjerë është Arshi, siç e dini edhe vetë domethënë. Krijesa më e madhe, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, që kursi ka përfshirë qiejt dhe tokën, ndërsa madhështinë e Arshit nuk e di askush përveç Allahut të madhëruar. Krijesa më e gjerë është Arshi. Edhe cilësia më e gjerë e Allahut subhanahu wa taala kush është mëshira. Kështu që Allahu subhanahu wa taala ka qëndruar mbi arshin e tij mbi krijesën më të gjerë që ka përfshirë të gjitha krijesat, me me cilësinë e tij më të gjerë që ka përfshirë të gjitha krijesat. Prandaj është Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ai është mëshiruesi i cili ka përfshirë të gjitha krijesat me mëshirën e tij, mbi krijesën e tij, mbi arshin e tij, i cili ka përfshirë çdo gjë. Prandaj edhe siç siç siç e shikoni domethënë ky emër ka këto lloj veçorie dhe Allahu subhanahu wa taala ku përmend domethënë arshi ka përmendur dhe mëshirën e tij. Për këtë arsye që thamë, që thamë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala kur krijoi arshin, shkruajti dhe një dhe një shkresë mbi të. Shkruajti një shkresë mbi të. Ku ku është shkruajtur inna rahmati sabaqat ghadabi. Mëshira ime e ka kaluar zemrimin tim. Dhe me këtë mëshirë që Allahu subhanahu wa taala e cila është cilësia e tij dhe ka kaluar zemrimin e tij, ka qëndruar mbi arsh dhe ka mëshiruar të gjitha krijesat. Prandaj disa dijetarë janë të mendimit që Ar-Rahman do të thotë mëshirëgjeri. do të thotë mëshirëgjeri, domethënë ai i cili ka cilësinë e mëshirës, cilësinë e mëshirës që ka përfshirë çdo gjë me këtë mëshirë. Ka përfshirë të gjitha krijesat e tij me këtë mëshirë. Gjurmët që le ky emër, prej gjurmëve që shikojmë Te ky emër, i cili përmban cilësinë e mëshirës është që Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij ka dërguar profetët, ka zbritur librat, i ka mësuar njeriut atë që nuk e dinte, e ka udhëzuar atë mbasi ishte i humbur, ja ka hapur atij syt dhe ka udhë dhe ka drejtuar, e ka larguar atë nga gjërat e këqija. Me mëshirën e tij ne kemi njohur emrat dhe cilësitë e tij, e kemi njohur Allahun subhanahu wa taala. Aq sa aq sa na ka bërë të njohur veten e tij. Me mëshirën e tij ne kemi ne kemi mësuar dobitë tona që janë të dobishme për ne në këtë dynja dhe në botën tjetër. Me mëshirën e tij ai ai solli diellin për njerëzit sikur solli dhe hanën, solli ditën dhe natën, gjithë janë mëshirë për njerëzit. Ke për ke për ta kuptuar ndonjërin prej tyre kur ta humbësh. Sepse siç siç e thonë një shembull, Shëndeti është një mirësi prej Allahut, të cilën e shikojnë vetëm ata që janë të smur. Ose shëndeti është një kuror që është në kokën e të shëruarve, e shikojnë atë vetëm ata që janë të smur. Kështu edhe kjo. Gjithë këto mirësi janë mëshirë prej Allahut, mirëpo njeriu i kupton këto mirësi, që njeriu domethënë në natyrën e vet është mohues, i kupton këto mirësi dhe kupton këtë mëshirë të Allahut subhanahu teala kur e humbet atë. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu me mëshirën e tij ka sjellë shiun. Ka sjellë të gjithë mirësitë dhe rriskun që i ka dhënë njerëzve dhe kafshëve këtu në këtë botë. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu ka vendosur ndërmjet njerëzve një prej mëshirave të tij, me anë të së cilës njerëzit mëshirojnë njëri tjetrin. Meditojeni pak, shikoni një dobi tjetër të lezetshme. O vëllezër, siç është puna, Kur'ani duhet kuptuar, edhe duhet lexuar me vëmendje që ta kuptosh atë. Sa herë kemi lexuar dhe mësuar suren Ar-Rahman, Ar-Rahman. Mban kjo sure mban emrin e Allahut subhanahu wa taala, për të cilin po flasim sot. Do të thotë që ky emër ka të bëjë shumë me surën për çfarë flet surja. Kjo sure. krijoi njeriun, i mësoi njeriu i mësoi njeriut el bayan, i mësoi domethënë si të flasë, i mësoi gjitha mirësitë që që i duhen atij në këtë botë. Shikoj thot Shikoj thot se si e bëri Allahu se si e konsideroi Allahu subhanahu wa taala këto me këto që përmendëm tash i konsideroi prej mëshirës së tij. Se përderisa thot fillimi i surës Ar-Rahman, që do të thot Që nga që ai është Rahman, nga që është mëshirues, prandaj dhe ai ia mësoi njerëzve Kur'anin. Prandaj dhe e krijoi njeriun, prandaj dhe i mësoi njeriut gjithë këto gjëra. Prandaj dhe bëri këtë, këtë, këtë, këtë, lexoje vetë shko te fundi i sures, gjithë këto gjëra janë sepse ai është Rahman. Kur ta kuptosh këtë lloj gjëje, ke për të kuptuar me të vërtetë që çdo gjë vjen prej mëshirës së Allahut subhanuhu teala. Pastaj shih sa bukur e mbyll surën Allahu i madhëruar thot thot tebarak ismu rabbike dhil jalali wal ikram. E mbyll surën duke thën i begatshëm është emri i Zotit tënd i cili është më madhështori dhe më bujari. Kush është ky emri i Zotit tënd që është më i begatshëm? Ar-Rahman pra që tham në fillim fare. Emri i Zotit tonë Rahman, kjo do të thotë që çdo begati, çdo mirësi të cilën ka përmendur Allahu në këtë sure dhe çdo mirësi që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, dhe çdo mëshirë ka ardhur nga emri i tij, sepse vetëm me emrin e tij ka begati. Emri i tij sill begati njerëzit. Ku hyn emri i tij, është i begatshëm çdo gjë. Dhe në atë vend ku nuk ndodhet emri i tij nuk ka begati. Nuk ka mirësi, nuk ka mëshirë. Nëse do nëse do ta lexojmë këtë sure në këtë formë duke medituar që çdo gjë që na ka dhënë Allahu çdo mirësi që është përmendur në sure, ka lidhje me mëshirën e Allahut dhe ka dalë prej mëshirës së Tij, kemi për ta lexuar sure me një sure, në këtë sure me një sy tjetër kemi për të pa diçka të re që s'e kemi vënë re më përpara. Edhe xheneti që ka përmendur Allahu në këtë sure, Siç thot Allahu subhanahu wa taala, për mbajtësit e arshit dhe ata që janë rreth arshit thon, melaiket që janë rreth arshit thon, thon Rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa 'ilma. O Zoti jon thot, ti ke përfshirë çdo gjë me mëshirën tënde dhe me dijen tënde. Zoti jon, ti ke përfshirë çdo gjë me mëshirën tënde dhe me dijen tënde. Pse thot Allahu subhanahu wa taala, kthehemi një herë tek e para. Pse thot Allahu subhanahu wa taala mbajtësit e arshit? Ka lidhje me arshin, sepse arshi është krijesa e madhe që ka përfshirë gjithçka dhe i dhe i thon Allahut o Allah ti ke përfshirë me mëshirën tënde dhe me dijen tënde çdo gjë. Prap kthehemi tek arshi dhe madhështia e këtyre ajeteve po ta kuptosh. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa rahmati wasi'at kulli shay." Thot dhe mëshira ime thot ka përfshirë çdo gjë. Fesa aktubuha lil ladhina yattaqun, mirëpo unë do ta shkruaj thot Allahu i madhëruar për ata që janë të devotshëm. Vazhdon ajeti që do ta përmendim më mbrapa inshallah. Allahu subhanahu wa taala na tregon se mëshira e tij ka përfshirë çdo gjë. Ka përfshirë universin, ka përfshirë botën e sipërme dhe të poshtme. ka përfshirë njerëzit e mirë dhe të këqij, muslimanët dhe mosbesimtarët. Çdo kush rrotullohet dhe ecën në mëshirën e Allahut subhanuhu teala gjatë gjithë natës dhe gjatë gjithë ditës. Allahu i madhëruar thot: Allahu alladhi arsala ar-riyaha fa tuthiru sahaban. Thot Allahu subhanuhu teala, Allahu është ai i cili i dërgon ret që ngacmojn, i, i dërgon i dërgon erat të cilat nga ngacmojnë retë i lëvizin ato. Gjithë këto ajete janë argument për njerëzit që të meditojnë, që ta shikojnë mëshirën e Allahut në çdo gjë, në çdo atom, ta shikojnë që çdo gjë që lëviz të lëviz me mëshirën e Tij, sepse Ai është Rahman, që çdo gjë çdo gjë që është poshtë Tij lëviz dhe ecën me mëshirën e Tij. Gjithashtu, mëshira e Allahut subhanuhu te ala ka kaluar zemërimin e Tij, siç e përmendëm në në hadithin e mësipër, Na tregon profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe të tjera gjithashtu që e përmendëm gjithashtu më sipër që Allahu subhanahu wa taala thotë inna Allah khalaqa ar-rahma yawma khalaqaha miyat rahma. Që Allahu subhanahu wa taala kur e krijoi mëshirën e krijoi 100 mëshira. Domethënë çfarë sa e gjerë mëshira Allahut ka krijuar 100 mëshira. Tash i del pyetja edhe këtu është një diçka që duhet sqaruar. Ne e dimë që mëshira është cilësi e Allahut. Edhe ai është mëshirues, Ar-Rahman. Mirpo, ju e dini shumë mirë që mëshira e Allahut, e cila është cilësi e tij, nuk mund të nuk mund të jetë e krijuar. Sepse cilësitë e Allahut s'janë të krijuara. Sepse vetë Allahu subhanahu wa taala nuk është krijuar. Atëherë, çfarë kuptimi ka ky hadithi që thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, Allahu subhanahu wa taala kur e krijoi mëshirën e krijoi atë 100 mëshira. Kuptimi i mëshirës këtu është siç ka treguar Sheikhul Islam ibn Taymije në Majmu'ul Fatawa, thotë që mëshira këtu kemi për qëllim, ka për qëllim Allahu subhanahu wa taala me mëshirën këtu gjëra me anë të së cilave Allahu mëshiron krijesat e tij. Jo se ajo vetë është cilësi e Allahut, pa po ajo ka ardhur prej kësaj cilësie, cilësisë së mëshirës, prandaj Allahu e ka quajtur mëshirë. siç e ka quajtur xhenetin gjithashtu mëshirë. Ju e dini që xheneti është i krijuar. Allahu subhanahu wa taala i ka thënë xhenetit në hadith të saktë. I ka thënë anti rahmeti arhamu biki men asha. I ka thënë ti je mëshira ime, mëshiroj me ty kë të dua. Dhe xheneti është i krijuar. Kjo kjo, kjo tregon domethënë se Allahu subhanahu wa taala quan me me këtë lloj titulli jo vetëm cilësinë e tij, por çdo gjë që rrjedh prej kësaj cilësie të tij. Prandaj domethënë do shohim më mbrapa inshallah gjatë mësimit edhe gjëra të tjera të cilat i ka Allah, Allahu subhanahu taala i ka quajtur mëshirë dhe janë të krijuara, gjë që tregon që sepse ato kanë ardhur prej mëshirës së Allahut subhanahu taala. Dhe me anë të tyre Allahu subhanahu taala mëshiron krijesat. Kështu që tek hadithi që thotë profeti sallallahu alajhi wasallam Allahu subhanahu taala ka krijuar 100 mëshira, do të thotë që Allahu ka krijuar 100 gjëra me anë të cilave mëshiron krijesat e tij. Ky është dhe shpjegimi që ka dhënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në Mejmu'ul Fatawa në këtë çështje. Le të shofim disa raste konkrete të mëshirës së Allahut subhanahu wa taala në historitë që na ka na ka lënë koha. Prej këtyre historive kemi një një histori të tillë të cilën e kam nxjerrë nga libri Kitabut Tawabin që ka bërë ibn Qudam al-Maqdisi. që do thotë libri i të penduarve. Thot ibn thot ibn Qudama në librin e tij, transmetohet nga Yusuf ibn al-Husayn se ka thënë Isha një isha një herë me një person që është Dhin Nun. Dhin Nun ishte një person i devotshëm, që ne e kishim për adhurim. Ishim buz buz një një përroje. Kur shikoj thotë një akrep shumë të madh, akrep shumë të madh. Me gjithë isha me gjithë Dhin Nunin. Shikon një akrep shumë të madh në buz prroit. Kur ndërkohë vjen një bretkos, i hipën akrepi sipër bretkosës, e merr bretkosa kalon nga ana tjetër e prroit. Atëherë ecën akrepi, e thotë thotë Dhin Nun do ta ndjekim thotë sepse ky akrep me me sa duket paska diçka. Nuk është ka diçka që s'është normale. Ecën e ndjekin mbrapa kur shikon akrepi ishte drejtuar drejt një personi i cili ishte i pirë, ishte dehur, ishte bërë tapë, ishte shtrirë për të gjumë. Ishte shtrirë për të fjetur gjumë. Afrohet akrepi kur shikojnë te ky personi i cili ishte shtrirë për të gjumë, një gjarpër, kishte filluar ishte ngjitur te ai domethënë për t'i ardhë për të shkuar tek veshi. Ndërkohë vjen akrepi, i sulet gjarprit dhe e pickon gjarprin dhe e ngordh. Pastaj largohet akrepi ikën nga erdhi. Atëherë Dhin Nuni shkon pranë personit. E zgjon nga gjumi i thotë o djalë. Ngrihu dhe shiko se nga se të shpëtoi ty Allahu i madhëruar. Ngrihu dhe shiko se nga se të shpëtoi ty i Gjithëmëshirshmi, i cili mëshiron çdo gjë. Edhe e shikon e jetë, A shikoni o vëllezër subhanallahu shiko Allahu subhanahu taala sa i mëshirshëm është treguar. Tregohet i mëshirshëm me atë që i bindet dhe me atë që e kundërshton. Dhe kjo tregon se sa sa e gjerë mëshira e Allahut subhanahu taala. Gjithashtu transmetohet se një herë prej herëve beni Israelëve u ra një thatësirë shumë e madhe. Aq sa vajnë tek Musa alayhis salam, e i thanë Musa, lutju Zotit tënd që na që të na zbresë shi sepse po vdesim nga etja. Atëherë mblidhen beni Israilët të gjithë, ishin mbi 70000 veta, me gjithë Musa alayhis salam, edhe ngrenë duart i luten Allahut. I thot Musa alayhis salam, o Zot im, na e zbrit shiun. Na e përhap mëshirën tënde, Mëshiroji fëmijët e vegjël, mëshiroji kafshët që janë kafshët domethënë që janë të vogla, mëshiroji domethënë dhe pleqtë e vjetër që që të bien ty në ruku dhe në sexhde. I lutën Allahut të gjithë. Mirëpo qielli thot ngeli përsëri thot i hapur, nuk bie pikë shiu. Dielli thot nxehte siç ishte. i përvëlonte. Atëherë i shpall Allahu subhanehu teala Musait dhe i thotë, o Musa, ndër ju është një person i cili ka 40 vjet që më kundërshton mua. Ka 40 vjet që më kundërshton mua haptazi tek njerëzit. Më kundërshton mua dhe me me mburrje më kundërshton. Edhe për shkak të tij u kam ndaluar shiun. Prandaj thoji atij që të dali, që t'u zbresë shiu. Atëherë i thot Musa, o Allah, si ta thërras unë kur jam i dobët i vjetër dhe zëri im nuk arrin 70.000 veta. I tha o Musa ti thirre se ne do ta arrijmë zërin tënd. Atëherë ngrihet Musa në mes 70.000 veta dhe u thot, O ti rob i cili e ke kundërshtuar Allahun subhanuhu teala 40 vjet. Dhe ke treguar mendjemadhësi ndaj adhurimit të tij. Ngrihu dhe dil tashi se për shkak tënd na është ndaluar shiu. Atëherë ky personi lëviz kokën djathtas, majtas. Që të shikojë mos po del njeri edhe kuptoi që ishte ai. U zu shumë ngushtë, çfarë të bënte? Të dilte, t'ia nxirrte të palarat vetes së tij në shesh përpara gjithë njerëzve. S'e bënte dot atë gjë. Të rrinte, të rrinte aty ku ishte, do ngelishin njerëzit pa ujë, do vdisnin njerëzit për shkak të tij. Edhe atëherë fut kokën e tij në rrobe, edhe i thotë o Zoti im, të kundërshtova 40 vjet edhe ti më le të lirë, nuk më dënove. Edhe unë po vij tashi tek ti i penduar, prandaj më prano. Pa mbaruar fjalët akoma, kur Allahu subhanahu wa taala u dërgon atyre një re dhe bie shi shumë i dendur. I thot Musa subhanallahu subhanahu wa taala, i thot Musa Allahu subhanahu wa taala, o Zoti jon, nuk doli asnjeri thot. Si mundet që zbriti shiu? I thot Allahu subhanahu wa taala Musa, o Musa, Unë thot ju dhashë shi për shkak të atij personit për të cilin ua ndalova shiun. E kuptoi Musa që ai person u pendua tek Allahu dhe i tha Allah subhanahu wa taala: "O Allah, ma trego kush është ky rob që që të bindet ty? Kush është ky rob i cili u kthye te ty?" Dhe i tha Allahu subhanahu wa taala: "O Musa, Unë nuk t'i shfaqa të palarat e tij kur ai më kundërshtonte mua 40 vjet. A do ta tregoj tashi ata mbasi ai më është penduar tek unë? A shikoni vëllezër çfarë mëshirë të madhe ka Allahu subhanahu wa taala? Kjo mëshirë e tij, domethënë, duhet t'i bëjë njerëzit që të kthehen tek Allahu i madhëruar. Duhet na bëjë ne që të jemi pohues të mëshirës së tij. Ta pranojmë atë. Ta ndiejmë atë me zemrat tona, ta duam Allahun më shumë se çdo gjë. Dhe të shpresojmë te mëshira e tij dhe mos e humbim shpresën siç e humbin populli mosbesimtar. Innehu la ya'is la la ya'is min rawhillah illa al-qawm al-kafirun. Nuk e humb shpresën nga mëshira e Allahut vetëm se populli i cili është mosbesimtar. Mëshira Allahut është aq e madhe, aq e madhe, aq e madhe, s'mund ta përfytyrojë dot njeriu. Prandaj dhe profeti sallallahu alai sallam thotë që sikur mosbesimtari ta dijë se çfarë mëshire të madhe ka Allahu do, do kujtonte se dhe ai do kishte pjesë te mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Transmeton Ibn Abbasi radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alai sallam tha kur e mbyti Allahu faraonin, ju e dini kush është faraoni, Faraoni ishte ai i cili mohoi Allahun subhanu wa ta'ala, ai i cili pretendoi për veten e vet se ishte Zot, ai i cili domethënë i torturoi robërit e Allahut, ai i cili e mohoi të dërguarin e Allahut, ai të cilit i dërgoi Allahu me, me dhjetëra argumente për të besuar dhe ai e mohoi Allahun, faraoni ishte ai i cili bëri të nëntëdhjetë e nëntat. Prandaj dhe Allahu subhanu wa ta'ala ka përmendur atë shumë në Kuran, nga gjynahet e tij të mëdha që ka bërë dhe ka bërë atë si shembull të keq deri në ditën e gjykimit për çdo person që të bëhet mësim për të tjerët. Shikoni pra ky person i cili ka arritur gradë kaq të keqe tek Allahu subhanahu wa taala, shikoni në një moment të fundit të jetës së tij, se çfarë thotë Xhibrili alayhis salam për të. Transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur e mbyti Allahu faraonin tha amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil. Tha faraoni besova se nuk ka të adhuruar tjetër përveç atij që besuan bani israilët. Si dënim për atë që bëri. Shën që thotë, i thotë Xhibrili a.s. profetit sallallahu alaihi wasallam i thotë, o Muhammed, sikur të më shikoje ti mua, thotë, në ato momente kur unë merrja dhe nga deti dhe ia fusja mu në gojë faraonit, të më shikoje ti në ato momente çfarë po bëja unë, do çuditeshe, thotë. Merrja dhe, thotë, dhe ia fusja mu në gojë faraonit, nga frika, thotë, se do thoshte ndonjë fjalë të mirë edhe e kapte mëshira e Allahut. A shikoni vëlla sa e madhe është mëshira e Allahut? Ai se Xhibrili alayhis salam i cili ishte meleku më i më i lartë tek Allahu subhanahu wa taala kishte frikë mos e kapte mëshira e Allahut faraonin. Aq e madhe është mëshira e Allahut vëllezër. Shikoni sa madhështor është Allahu subhanahu wa taala Ar-Rahman. I cili është përshkruar me mëshirën e lartë. Nuk ka më mëshirë sa ai. Transmetohet në një prej librave të mëparshëm. Kini parasysh diçka vëllezër, kur flasim, kur flasim për historitë e njerëzve që kanë qenë përpara nesh, E para është histori, e dyta nuk bëhet fjalë të jetë si puna e hadithit të profetit sallallahu alajhi wasallam në aspektin e vërtetësisë. Por thotë sepse hadithi dijetarët janë marrë me hadithin në zinxhirin e transmetimit se gjërat që më parë, që kanë qenë më parë, nuk është marrë njeri me to. Vetëm janë transmetuar. Dhe vërtetësinë e tyre e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Mirëpo ne shikojmë disa gjëra. E para që këto gjëra që transmetohen nuk bien në kundërshtim me Islamin. E dyta, ato mund të kenë fakte nga Kurani dhe nga Suneti që i përputhin ato. Edhe e treta se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, transmetoni prej beni Israilëve, as mos i besoni, as mos i përgënjeshtroni, ka thënë. Ka thënë transmetoni, as mos i përgënjeshtroni, as mos i besoni. Po pse urdhëroi ai t'i transmetojmë? Që të marrim mësime. Çfarë mësim të tërë? Thuhet në një prej librave të mëparshëm që Allahu subhanahu wa taala thotë o bir i Ademit. Sa mendjemadh dhe i keq tregohesh ti. Më lutesh mua që të të jap të të jap domethënë pasurinë e dynjasë. Më lutesh të të jap pasurinë nga dynjaja. Edhe unë ta ndaloj atë sepse e di që ajo nuk të bën mirë, të të bën dëm. Pastaj ti këmbëngul Edhe më kërkon këtë lloj gjë me këmbëngulje të madhe, edhe unë me me bujarinë dhe mëshirën time ta plotësoj ty atë që kërkon. E ti atëherë këtë mirësi që të dhashë unë, këtë këtë mëshirë që të dhashë unë e përdor për të kundërshtuar mua. Sa të mira dhe sa gjëra të bukura i bëj unë për ty edhe me ty o bir i Ademit. Edhe sa gjëra të këqija që bën ti me mua o bir i Ademit. Mundet që së shpejti të zemërohem prej teje nëse vazhdon këtë rrugë me një zemërim që mos kënaqem prej teje kurrë. Allahu subhanahu wa taala bën me robët e tij shumë mirë. U jep mirësi, i furnizon, i ruan nga çdo e keqe megjithatë njerëzit e kundërshtojnë atë. E mohojnë këtë mëshirë të madhe të Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa ndërsa besimtari nuk duhet të jetë jo. Besimtari duhet të jetë një prej robërve më të mëdhenj që njohin mëshirën e tij dhe shpresojnë tek mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Emri i dytë i Allahut subhanahu wa taala është Ar-Rahim. Ar-Rahim, gjithashtu Ar-Rahim në gjuhën arabe është emër që tregon ekzagjerim, që do të thotë shumë i mëshirshëm. Është cilësi e Allahut subhanahu wa taala, disa dietarë janë të mendimit që ky ky emër ka të bëjë vetëm me besimtarët. Domethënë që është Rahim, domethënë i mëshirshëm vetëm për besimtarët. Ky është një mendim për që kanë dhënë dietarët në lidhje me këtë emër. Allahu subhanahu wa taala gjithmonë e ka përmendur Ar-Rahman tregon që kjo cilësi është e veçantë vetëm për Allahun, cilësia e mëshirës së gjerë, që ka përfshirë çdo gjë, cilësi që i takon vetëm Allahut më dhëruar që tregon mëshirën më të madhe, më të gjerë. Në një kohë që krijesat nuk kanë të tilla. Krijesat kanë gjithsej të gjitha, vetëm një prej mëshirave të Allahut subhanuhu teala. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala ka filluar fillim fare ka përmendur emrin që është i veçantë vetëm për të, pastaj ka përmendur emrin i cili lejohet dhe për krijesat e tij, megjithëse nuk i ngjan mëshira mëshirës. Nuk i ngjan mëshira mëshirës, dhe nuk ka më të mëshirshëm si mëshirë, si mëshirues si Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ka filluar me Rahman, që është vetëm emri, emri i veçantë për të, pastaj me Rahim. Disa dietarë janë të mendimit që mëshira që përmban ky emër, cilësia mëshirë që përmban ky emër Rahim, është i veçantë dhe përfshin besimtarët, vetëm për besimtarët në dynja dhe në ahiret. Allahu subhanahu wa taala me këtë mëshirë i ka udhëzuar ata në njoh, në njohjen e tij, në adhurimin e tij, në njësimin e tij, gjithashtu dhe me mirësinë e tij dhe bujarinë e tij dhe mëshirën e tij në ahiret i ka futur ata në xhenet, i fut në xhenet. Ë Thotë Ibn al-Qayyim, bashkimi i këtyre dy emrave, Ar-Rahman Ar-Rahim, thotë të jep një kuptim më të mirë se sa kuptimi që thamë që përmendëm më sipër. Tregon për këtë kuptim që përmendëm ose duhet duhet të kuptojmë një diçka tjetër. Thotë sepse Ar-Rahman tregon për cilësinë e cila është cilësia e Allahut subhanuhu teala, kurse Ar-Rahim tregon për lidhjen e mëshirës me krijesat e tij. Kështu që Ar-Rahman, emri i parë thotë, është për të, që tregon që mëshira është cilësi e Allahut. Domethënë Ar-Rahman tregon që mëshira është cilësi e Allahut, kurse Ar-Rahim tregon që mëshira që Allahu subhanahu wa taala me këtë mëshirë mëshiron krijesat e tij. Edhe Ibn Qayyim Xhevzije thotë që ky është mendimi më i saktë, që Ar-Rahman do thotë Ai i cili ka ka cilësinë e mëshirës, mëshirës së plotë. Kurse Ar-Rahim do të thotë ai i cili ka mëshirën që mëshiron krijesat, domethënë ai i cili mëshiron krijesat. Këtë kuptim ka thënë Ibn Qayyim Xhevzi në lidhje me shpjegimin e këtyre dy emrave. Dhe faktikisht, me sa duket, Allahu e di më mirë, ky do të jetë mendimi më i saktë për arsye se Allahu subhanahu wa taala ka thënë në disa ajete kuranore, Inna Allah bin nasi la raufun rahim. Ka thënë Allah subhanahu wa taala për njerëzit është rauf, është i mëshirshëm. Rahim ka thënë, nuk ka thënë Rahman, ka thënë Rahim. Edhe ka thënë për njerëzit, dhe njerëzit të përfshin gjithë njerëzit. Domthonë që Allahu për gjithë njerëzit është Rahim. Ndërkohë që ne në mendimin e parë thamë që Rahim do të thotë që është vetëm për besimtarët, kurse këtu Allahu na tregon që Rahim i përfshin gjithë njerëzit. Prandaj dhe mund të kemi lëvizje me mendimin që Rahman do të thotë është ai i cili ka cilësinë e mëshirës. Kurse Ar-Rahim do të thotë thelbi i mëshirës është përfshirëse për çdo gjë. Kurse Ar-Rahim është ai i cili mëshiron krijesat e tij. Domethënë janë dy ide domthon pak të ngjashme, kanë nevojë për pak për përqendrim. Megjithatë dhe mendimi i parë domthon nuk është i keq i mirë, është domthon janë dy mendime dietare, disa mendojnë kështu, disa mendojnë ashtu. Ideja është domthon që mëshira e Allahut subhanuhu teala ka përfshirë gjithçka. Allahu subhanahu wa taala për besimtarët ka përgatitur një mëshirë të veçantë në dynja dhe në ahiret. Allahu subhanahu wa taala kujtoni pak mos harroni. Thamë që cilësinë të emrin Ar-Rahman sa herë ka përmendur Allahu në Kur'an? 57 herë. Një po po ta shumësosh për dy ç'do dali. Sa sa del? 114. 114 herë ka përmendur Allahu emrin e tij Ar-Rahim. Emrin e tij Ar-Rahim Allahu ka përmendur në Kur'an 114 herë. Kurse Ar-Rahman ka përmendur sa gjysma e kësaj fiks në Kur'an. Allahu e di urtësinë e kësaj gjëje. Mbase kjo domethënë është prej fshehtësive të Kur'anit që mendja e njeriut nuk i di dot. Gjithmonë të tregojnë që njeriu ngelet i mangët. Logjika e tij është e kufizuar, nuk mund të kuptojë dot. As mund as nuk mund dot ta njohë Allahun subhanuhu teala siç duhet. Prandaj le të njoftohet Me aq sa i ka dhënë Allahu mundësi. Siç e dimë domethënë që Allahu subhanahu wa taala nuk mund të shikohet në dynja, as mëshira e tij që është cilësi e tij nuk mund të shikohet në dynja. Ne po ne shikojmë gjurmët e mëshirës së tij. Prej gjurmëve të mëshirës së tij gjithashtu është të cilat i ka quajtur gjithashtu dhe Allahu subhanahu wa taala mëshirë është dhe profeti i tij. Allahu subhanahu wa taala thotë wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne thotë nuk të kemi dërguar ty vetëm se mëshirë për krijesat. Domethënë profeti sallallahu alaihi është mëshirë. Pse është mëshirë? Sepse Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij e dërgoi këtë njeri që të udhëzojë njerëzit, t'i nxjerrë ata nga errësira në dritë, tregojë atyre se kush është e mira e kësaj bote dhe botës tjetër. Prandaj i thon dietarët kanë nxjerrë, domethënë kanë nxjerrë një parim të lartë, shumë të madh, i cili ka të bëjë me të gjitha fetë, me të gjitha fetë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. I thotë të gjithë profetët kanë ardhur për dy parime. Të gjithë profetët kanë ardhur për dy parime. kanë ardhur për t'i treguar njerëzve gjërat e dobishme dhe domethënë për t'u sjell njerëzve për të përcjell tek njerëzit gjërat e dobishme që janë në të gjitha aspektet e dobishme dhe që janë në shumicën e aspekteve të dobishme. Një, edhe e dyta, për të larguar prej njerëzve gjërat e dëmshme, për t'i larguar ato plotësisht ose për t'i larguar ato Për të larguar shumicën e tyre. Domethënë, gjithë profetët kanë ardhur për të mirën e njerëzimit. Domethënë mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe profeti jonë sallallahu alaihi wasallam është mëshirë. Prandaj dhe Islami, i cili i cili i ka zbritur profetit tonë sallallahu alaihi wasallam është mëshirë për njerëzit. Ne e ndiejmë këtë gjë vetë në jetën tonë. A nuk bën dallim dot në mes ditës tënde që ke bërë përpara Islamit dhe ditës tënde që bën pas Islamit? Nuk e shikon se çfarë mëshirë ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në jetën tënde? A nuk e nuk e shikon se çfarë mëshirë ka dhënë Allahu, se çfarë qetësie, çfarë lumturie? A nuk e kupton dot domethënë që ti jeton me shpirtin tënd, nuk jeton me, me trupin tënd siç siç jetojnë mosbesimtarët? Ata jetojnë si kafshët, kurse ti je besimtar. Edhe ti nëse me të vërtetë e ndjen me besimin tënd mëshirën e Allahut dhe ndjen besimin në të, ti do të fluturosh nga besimi i lartë që ndjen në disa momente. Prandaj thuhet se Shejhul Islam Ibn Tejmije, siç tregon Ibn Qayyim në atë librin e tij Medarixhus Salikin, thotë që Shejhul Islam në di në, në disa kohë thotë dilte dilte nga qyteti fare shkonte rrinte vetëm në shkretëtirë. Ngaqë ndjente domethënë një një rritje besimi të tillë që nuk e përballonte dot të rrinte mes njerëzve, nuk rrinte dot mes njerëzve, donte rrinte vetëm vetëm të ishte i qetë vetëm me Allahun e madhëruar. Po këtë lloj kënaqësie domethënë e ndjen ai i cili e ka shijuar besimin e kuptu, e ka kuptuar qëllimin e jetës, e ka kuptuar domethënë se kush është Allahu i madhëruar. Kur ta ndjesh këtë gjë ke për të kuptuar që ti je duke jetuar në xhenet që në dynja. Sepse je duke jetuar, je duke rrotulluar në mëshirën e atij që është më i mëshirshëm. Libri i Allahut subhanahu teala ndër të tjera është udhëzim, është dhe mëshirë. Mëshirë në çdo aspekt. E do mëshirën në çështjet e ahiretit, të çon tek mëshira e Allahut për xhenetin. Të çon tek mëshira e Allahut që do të thotë të të ruajë nga xhehenemi, sepse të ruhesh nga xheneti të ruajë të ruajë Allahu subhanahu teala nga xhehenemi, kjo do të thotë që ti je i mëshiruar. Ti je prej atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Nëse do në aspektin e dynjas, Allahu subhanahu wa taala ka bërë librin e tij shërim. E ka bërë Allahu subhanahu wa taala librin e tij shërim. Gjithashtu dhe profeti sallallahu alajhi wasallam na ka treguar, domethënë, shumë gjëra që janë shërim për njerëzit, që njerëzit sot nuk arrijnë dot t'i kurojnë sëmundjet më të këqija, Po të kërkojnë sunetin e profetit sallam, kanë për të gjetur në to domethënë çudinë, çudinë e çudirave. Dhe këto gjëra sot po i prekim sidomos në në këtë shekullin e sotëm. Po i prekim më shumë vetë, po i ndjejmë këto gjëra. Kjo ka nevojë faktikisht për një mësim të veçantë vetëm për të treguar se çfarë mirësie ka bërë Allahu subhanahu wa taala Njerëzve me anë të domethënë profetit sallallahu alajhi wasallam vetëm në çështjen e shërimit, jo në gjëra të tjera. Nuk bëjmë fjalë për shërimin për xhinde dhe për magji, këto janë gjëra që kanë mbaruar me kohë. Ne po flasim për gjëra që nuk i nuk i kuron dot sot mjekësia sot. Ato kurohen me anë të udhëzimit të profetit sallallahu alajhi wasallam. Kanë bërë zbulime njerëzit e vëllezër muslimanë kanë shkruar libra rreth tyre të çudit, të çuditshme. Po dhe vetëm një diçka të çuditshme, Se pastaj gjërat janë të shumta. Është një sëmundje që quhet hepatiti B dhe hepatiti C. Hepatiti B dhe hepatiti C janë dy sëmundje kronike që në mjekësi njihen që nuk kanë shërim. Në mjekësi, unë domethënë nuk e di kemi ndonjë mjek në mes tuaj apo jo, mund të pysni mjekët domethënë se nuk, nuk ka, që t'u tregojnë që hepatiti B dhe hepatiti C janë dy viruse që nuk kanë shërim dhe kanë domethënë janë janë domethënë infeksion i mëlçisë. Nuk kanë shërim. Vjen një vlla jonë musliman, i cili domethënë ka studiuar hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe na nxjerr që na nxjerr që qumshi i deves me urinën e deves janë shërim i hepatitit B dhe C dhe thotë që e ka provuar në dhjetra persona të gjitha janë shëruar. Janë shëruar. Kjo është mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala që e ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një prej gjurmëve të mëshirës. Undhur ila athari rahmetillah. Shikoji pra gjurmët e mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka fund. Nuk ka fund. Në çdo në çdo thërmi, në çdo atom do shikosh mëshirën e Tij subhanahu wa taala. Prandaj mos ji prej atyre që mohojnë atë, po ji prej atyre që njohin mëshirën e Tij. Edhe njohin subhan Allahu subhanahu wa taala, edhe kanë shpresë tek mëshira e Tij. Edhe e duan atë më shumë se çdo gjë. Sepse Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë këtë mëshirë që ne ta duam dhe ta njohim më tepër. Që ta duam më shumë se çdo gjë, më shumë se vetet tona. Gjërat janë të shumta për të treguar, por edhe koha është duke afruar drejt mbarimit. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala është më i mëshirshëm për robët e tij se çdo gjë. Na ka dhënë një përshkrim profeti sallallahu alajhi wasallam se profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë prej atyre personave të cilët i shfrytëzonin rastet, shikonte rastet më konkrete. Ai nuk ka pas qenë ulur me njerëz t'u bënte universitet njerëzve, por ka nxjerrë njerëz ka nxjerrë njerëz me 10 universitete, me 100 universitete, njerëz domethënë të cilët të cilët i edukoi në shkollën e tij dhe ata edukuan gjithë rruzullin tokësor me veprat e tyre të larta që bënë. Profeti sallallahu alajhi wasallam një herë mbas një lufte, mbasi vijnë skllevërit e luftës, shikon një grua e cila kërkonte ndër skllevërit një fëmijë të vogël. Mbasi gjen atë fëmijën e merr atë në kraharor edhe i jep gji. E u thotë shokëve të tij. A e shikoni këtë grua? I tha po. A mendoni ju se kjo grua mund ta hedhë fëmijën e vet në zjarr? I thanë jo. Nuk është e pamundur që kjo grua ta hedhë fëmijën e vet në zjarr. I tham po dijeni, u thotë profeti sallallahu alajhi wasallam se Allahu subhanahu wa taala është më i mëshirshëm për robërit e tij se sa kjo grua për nën për fëmijën e vet. Kjo Allahu subhanahu wa taala është më i mëshirshëm për robërit e tij se sa kjo grua për fëmijën e vet. A e kuptoni sa e madhe është mëshira e Allahut vëllezër? Nëse Allahu na futtë në mëshirën e tij, të na bëjë prej atyre që njohin këtë mëshirë edhe i nxit kjo mëshirë që të jenë prej njerëzve që e shpresojnë më shumë Allahun subhanahu wa taala se çdo gjë tjetër. Ne do të flasim inshallah për çështjen e shpresës kur të flasim për emrin e Allahut Falës El Ghafur, sepse është më e përshtatshme për atë dhe për ne domethënë e lëm çështjen e mëshirës, çështjen e, e shpresës tek ajo temë. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu na ka treguar në librin e tij dhe dëgjoni këtë me vëmendje vallai kjo është domethënë një dëshmë e bukur. E dini historinë e atyre personave që u dogjën në hendeqe për shkak të besimit të tyre. Megjithatë, do preferoja që ta tregojmë shkurtimisht këtë histori, megjithëse mbase ju mund ta dini, por ideja është për të treguar atë që vjen mbas saj. Ka qenë një një kohë prej kohësh një mbret i cili pretendonte se ishte Zot. U thoshte njerëzve, nuk ka zot përveç meje. Unë jam zoti juaj. Kishte një magjistar i cili mashtonte njerëzit me magjinë e tij. Kur u plak magjistari, u plak magjistari, i tha mbretit, më gjej një djalë të ri t'i mësoj magjinë se unë jam duke vdekur, që të të më zëvendësojë mua e të jetë krahu jot i djathtë. Edhe i gjen një djalosh të ri. i cili ishte i shkathët, i zgjuar dhe shkon për te magjistari për të mësuar magjinë. Kjo histori ka ndodhur para kohës së profetit tonë sallallahu alajhi wasallam. Atëherë fillon djali të mësojë. Një herë prej herësh, duke shkuar për tek magjistari, djaloshi shikon shikon një person një adhurues i cili rrinte në një dhomë të vetën aty dhe mëson disa disa njerëz u mëson aty rreth. Edhe çuditet ç'është kjo fe, ç'janë këto gjëra që thotë ky. Mund të pyet gjë që i pëlqen. I pëlqen si ide. U vonu te magjistari një herë, u vonu dy herë. Sepse fillon të shkonte te, te ky person, i cili ishte adhurues i Allahut, ishte njeri i mirë, e njifte fenë dhe të paktë ishin ata që njiftin fenë në kohën e tij. Derisa filloi ta rrihte magjistari pse vonohej. Gjithashtu ata shpisë po e rrihnin pse vonohej, sepse vonohet te magjistari normalisht vonohet në shtëpi. Atëherë i thot këtij adhuruesit thot të lutem thot më trego çfarë të bëj thot sepse kur shkoj te magjistari me vonesë më rreh dhe kur shkoj në shtëpi me vonesë më rreh, më rrahin të shtëpisë. E thot kur të vonosh te magjistari thuaj më vonuan ata shtëpisë, kur të vonosh tek tek për ta për tek për në shtëpi thuaj më vonoi magjistari. Edhe kështu bëri djali, domethënë derisa kaluan kohët. Filloi djali mësoi më shumë nga feja, e mësoi të vërtetën, iu forcua besimi, u bë prej njerëzve të veçantë, të cilët e njihnin njihnin Allahun subhanahu wa taala, ku një ditë prej ditësh shikon që në mes të rrugës kishte ndaluar një kafshë shumë e madhe që u kishte bllokuar njerëzve rrugën fare, as nuk ikin as nuk vinin njerëz. Edhe tha sot do ta provoj tha se kush është i vërtetë. Atëherë mori një gur të vogël e tha, O Zot, nëse feja e adhuruesit është më e dashur tek ty se feja e magjistarit, atëherë vrite këtë kafshë. I gjuan kafshës dhe kafsha ngordh. Ngordh, atëherë domethën ky domethën me të vërtetë domethën bindet më shumë, i shtohet më shumë siguria qetësia e zemrës tek Allahu subhanahu wa taala. Kalojnë njerëzit dhe thonë njerëzit e vrau djali i magjistarit. Ky thotë s'e vrau magjia, atë e vrau Allahu me fuqinë e tij e jo unë. Po tha pse paska zot tjetër përveç përveç ti mbretit tonë, po tha zoti zoti jon zoti juaj është Allahu. Kthehet tek adhuruesi i thot kshu kshu ndodhi. I thot adhuruesi o djalë. Gjoni me mund, o djalë. Ti sot je më i mirë se unë thot. Por mos harro se ti do sprovohesh. Dhe kështu është besimi i vërtetë, nëse njeriu arrin gradë të besimit të mirë, atëherë ta dijë se e presin sprova prej Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur në ligjet e tij që askush nuk mund të rrijë në këtë tokë duke pretenduar diçka të mirë pa u sprovuar, a është i vërtetë apo është gënjeshtar në atë që thotë. Prandaj vëllezër dhe ne kur ta shikojmë vetën që jemi besimtarë, Atëherë mos na tundojë dynjaja, mos na mashtrojë dynjaja, edhe të qëndrojmë të fort të fortë në sprova, sepse këto sprova janë vetëm provim prej Allahut për të parë se sa të vërtetë jemi në besimin që kemi. Atëherë, thotë o djalë, thotë ti sot je më i mirë se unë por ti do sprovohesh. Dhe nëse sprovohesh, mos i trego njerëzve emrin tim, sepse unë jam plak dhe nuk i duroj dot torturat. Atëherë djalit Allahu subhanahu wa taala i jep shumë i jep shumë mrekulli të tjera. Ai domethën shëron të smurët, ama me fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Shëron të smurët. I shkonin njerëzit dhe i thoshin na shëro, i thoshte unë nuk shëroj. Por ti nëse beson Allahun e madhëruar, unë i lutem Allahut që Allahu të të shërojë. Edhe një nga një njerëzit fillojnë hyjnë te feja e Allahut. Derisa u përhap lajmi, e mori vesh ministri i cili ishte i verbër, ministri i mbretit, i cili ishte i verbër. Edhe shkon i sjell djalit dhe dhurata shumë të mëdha, i thotë po më shërove i ke të gjitha këto. I thotë djali thotë shiko thotë, unë nuk marr pasuri para dhe e dyta unë nuk shëroj, ai që shëron është Allahu. Mirë, por nëse ti e beson Allahun, unë i lutem Allahut që të të shërojë ty. Atëherë Mendohet ministri dhe thotë besoj Allahun thotë. Nëse beson Allahun i lutet Allahut djali, edhe Allahu e shëron ia kthen shikimin. Shkon të nesërmen, ministri, si asnjëherë tek tek mbreti i cili pretendonte se ishte zot, dhe i thotë, mbreti, kush ta ktheu shikimin? I tha Allahu, Zoti im. I tha ma ktheu Zoti im shikimin. I tha domethënë unë, jo ti tha Zoti im, dhe Zoti yt është Allahu tha. I tha pse ke Zot tjetër përveç, pse ke Zot tjetër përveç meje? Po patjetër tha, ai më shëroi thotë ai shëron njerëzit. Atëherë torturohet derisa i tregoi se kush e kishte shëruar. e mori djalin e torturoi derisa i tregoi kush e kishte mësuar. Dhe atëherë mori atë adhuruesin, ja vuri sharrën te koka, edhe i tha lëre fenë tënde. I tha nuk e le. Lëre, nuk e le. E çau për gjysmë. E ndau për gjysmë. A shikoni se çfarë besimi o vëllezër? A shikoni se çfarë besimi? Unë inshallah kam dëshirë që të bëjmë një mësim të veçantë vetëm rreth kësaj historie dhe disa gjëra që kanë të bëjnë me këtë histori. Sepse kemi shumë nevojë në ditët e sotme që t'i jetojmë këto histori, të cilat na ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam si shembull për ne, si drejtim udhëzues dritë për rrugën e të vërtetës deri në xhenet. Atëherë merr ministrin dhe i thotë, "Lëre fenë." Po nuk e le. Atëherë e ndan për gjysmë me sharrë ashtu. E merr djalin i thotë, "Lëre fenë, nuk e le." Lëre fenë nuk kam për ta lënë. Atëherë ia jep ushtarëve i thotë merreni dhe çojeni majë të malit hidheni nga maja e malit. Kur shkon majë të malit thot, i thot djali Allahut subhanahu wa taala, "O Allah, m'i largo këta me çfarë të dëshirosh ti?" M'i largo me çfarë të dëshirosh ti? Dhe Allah subhanahu wa taala e bën malin, e tund malin, bëhet tërmet, të gjithë bien vetëm djali shpëton, kthehet tek mbreti. Kthehet tek mbreti, i thot mbretit, i thot mbreti ku shkuan ushtarët e mi thotë i shkatërroi Allahu. Atëherë jep ushtarë të tjerë në det për për ta mbytur, ndodhi e njëjta gjë i lutet Allahut dhe Allahu e shpëton mbyten të gjithë kthehet prap. I thot mbretit, që u kthye prap, i thot mbreti, ku vajtën ushtarët e mi i mbyti Allahu subhanahu wa taala. Atëherë thot djali, Shiko këtu o mbret thot. Ti nuk më vret dot mua nëse nuk bën ashtu siç të them unë. Sa i zgjuar ky djalë. Ky djalë mos ishte aq i zgjuar sa ky ishte ky domethënë e fitoi betejën me mbretin disa herë, jo vetëm një herë. E fitoi me guximin e tij, e fitoi betejën me mbretin me zgjuarsinë e tij, sikurse e fitoi domethënë edhe xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Kështu shpresoj se siç e ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam. I thot mbretit ti nuk ke për të më vrarë dot mua nëse nuk bën siç të them unë. I tha po tha. U mashtrua dhe mbreti i cili ishte i dehur pas dashurisë së karrigës dhe nuk nuk i shikonte rezultatet që priteshin prej kësaj që i kërkonte djali, se normalisht djali nuk ishte budalla që kërkonte këtë gjë. Por djali kishte qëllime më të larta. Kishte qëllime që i kalonin kufijtë e epsheve personale. Kishte qëllime që i kalonin kufijtë e vetes, e vetvetes. Ishte qëllimi i tij ishte gjithë vetëm të arrinte tek Allahu subhanahu wa taala. E i thotë mbretit, mblidhi të gjithë njerëzit në një vend të hapur. Më lidh në një trung peme mua, edhe merr një prej shtizave të mia. Edhe në sy të njerëzve të gjithë thuaj me emrin e Allahut, Zotit të djalit dhe gjuaje shtizën se atëherë do më vrasësh. Po thot mbreti direkt i kënaqur. Vijnë njerëzit të gjithë përpara e lidhin atë. Në pamje të parë duket sikur djali e humbi betejën. Por mbreti do ta kuptojë këtë gjë që ai ishte i humbur në të vërtetë mbas kësaj. Thot ai me emrin e Allahut Zotit të djalit në kohë që dëgjojnë gjithë njerëzit. Njerëzit e kishin parë më parë që mbreti s'e vriste dot djalin sepse e panë se çfarë njeriu ishte djali dhe çfarë bëri me ushtarët e tij. Edhe kur e dëgjuan këtë fjalë, dëgjuan këtë fjalë tha me emrin e Allahut Zotit të djalit atëherë e vrau djalin. I gjujti me shtizë mu në kokë këtu, djali vendosi dorën e tij këtu dhe vdiq. Vdiq djali. Ai vdiq, ishte një person i vetëm, po vdiq që të të ngjalleshin, të dilnin nga errësira e injorancës në dritën e Islamit. Të dilnin nga vdekja e kufrit në jetën e Islamit dhe në jetën e përjetshme me qindra mijëra njerëz. Dha jetën e vet për Allahun subhanahu wa taala. I tha unë ta tregoj, tha. Mbreti s'e kuptoi këtë lloj ideje derisa ndodhi ajo që, që priste djali dhe ëndërronte djali. Sepse ky ishte një njeri që i shfrytëzonte rastet, dhe kështu duhet të jetë besimtari t'i shfrytëzojë rastet e rëndësishme, sepse ato nuk përsëriten gjithmonë. Po të erdhi një rast i mirë shfrytëzoje që të fitosh kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Kur e dëgjuan njerëzit që që mbreti tha me emrin e Allahut Zotit të djalit edhe djali u vra, sepse ky tha këtë emër, përmendi emrin e Allahut, thanë paska zot tjetër përveç teje. Edhe besuan të gjithë. E bëri Allahu subhanahu wa taala si mrekulli që ata besuan të gjithë. Mbasi besuan të gjithë, atëherë kuptoi mbreti për Allah, E kuptoi që në të vërtetë ai kishte humbur betejën, betejën e fitoi djali. Megjithëse djali ishte ai i cili vdiq, por ai fitoi fitoi një betejë shumë të madhe. Ai fitoi betejë kundër vetes së tij, fitoi betejë kundër kufrit, kundër mbretit, kundër kundër të keqes. Ai u bë shkak që gjithë njerëzit të dalin nga zjarri i xhehenemit dhe të udhëzohen në të vërtetën. Mbasi besuan të gjithë njerëzit, e kuptoi mbreti, por ishte vonë, nuk kishte më dobi. Atëherë hapi hendeqet. Hapi hendeqet. Ndezi zjarr të madh. E tha kush nuk kthehet, tha do do ta djegim me zjarr. E filloi të djegë njerëzit një nga një gjithë. Të gjithë dhe besimtarë, shkot, shkot, shkot, besim në Allah, Allah, një të njerëzve, sot ke njerëz prej nesh që kanë vite të tëra në fe, edhe po t'i bjerë një sprovë kaq e vogël, ka mundësi ta lënë fenë fare. Kurse ata sa u erdhi besimi, ende nuk kishin kaluar orë dhe ishin të gatshëm të sakrifikonin dhe veten e tyre për këtë besim. Sepse kuptuan që kjo ishte mbi gjithçka. E kuptuan që kjo jetë kishte fund. Kuptuan që kjo jetë ishte pa vlerë. Vlera e vërtetë është për atë që vjen pas kësaj. Për ata që kanë besuar dhe kanë treguar devotshmëri për Allahun subhanahu wa taala. Filloi t'i djegë një nga një derisa erdhi radha një gruaje që ishte me fëmijë të vogël. I erdhi keq për fëmijën e vet, jo për veten e vet. Tha çfarë ka ky fëmijë? Dhe Allahu subhanahu wa taala bën një mrekulli dhe thotë djali që nuk fliste, i cili ishte në djep akoma i thotë nëna ime i thotë hidhu se ti je në të vërtetën. Dhe hidhen me gjithë djalin. E kështu i dogji të gjithë besimtarët ky mbret mizor. I dogji, i dogji të gjithë besimtarët, njerëzit e dashur të Allahut subhanahu wa taala, njerëzit që i do Allahu subhanahu wa taala ky i dogji. Çfarë thotë Allahu subhanahu wa taala, "Innal ladhina fatanul mu'minin", ata që i sprovuan besimtarët dhe besimtaret, do thotë duke i djegur me zjarr, dhe më pas nuk dhe, dhe më pas nuk pendohen për ta është dënimi i xhehenemit dhe dënimi i djegies. Thotë një prej selefëve, këtu është ideja e gjithë asaj që përmendëm, një fjalë shumë e bukur. Thotë, shikoni se sa bujar është treguar Allahu subhanahu wa taala me këta njerëz. Ata dogjën njerëzit më të dashur të Allahut subhanahu wa taala. I dogjën me zjarr, i dënuan ata dhe prap Allahu subhanahu wa taala i fton këta njerëz nga mëshira e tij që ata të pendohen, do thotë, nëse pendoheni, unë prap do t'ju fal. Ata dogjën robërit e tij të dashur, kurse ai i thotë hajde t'ju fal. Hajde në mëshirën time prap. A ka mëshirë pas saj mëshirë më të madhe? Kjo është mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këto janë gjurmët e mëshirës së Tij. Undhur ila athar rahmetillah. Shikoi gjurmët e mëshirës së Allahut subhanahu wa taala dhe ji prej të mëshirshëm. Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur xhenetin mëshirë. Dhe për xhenetin Të flasësh për xhenetin do duhet domethënë një mësim i veçantë. Edhe unë domethënë shpresoj me lejen e Allahut që mësimin tjetër ta bëjmë vetëm të flasim për xhenetin sepse xheneti është mëshira e Allahut. Siç e përmend në hadithin e saktë që thot profeti sallallahu alajhi wasallam, thot profeti sallallahu alajhi wasallam nga Allahu i madhëruar se ka thënë xhenetit enti rahmeti arhamu biki men esha ti je mëshira ime mëshiroj me anë tënde kë të dua. Ti je mëshira ime, mëshiroj me anë tënde kë të dua. Prandaj dhe ne lutim Allahun na lehtësojë që herës tjetër inshallah të flasim për xhenetin Allahu subhanahu wa taala, sepse ajo është një nga mëshirat më të mëdha që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar për robërit e tij. Që të shikojmë me të vërtetë gjurmët e mëshirës së Allahut dhe mëshirën e madhe që ka Allahu subhanahu wa taala. Mëse arrihet mëshira e Allahut? Me se arrihet mëshira e Allahut subhanahu wa taala? Gjëja më e rëndësishme për të arritur mëshirën e Allahut është që t'i bindesh Allahut dhe të dërguarit të tij. Sa më afër Allahut të jesh, aq më afër mëshirës së tij do jesh. Edhe që të afrohesh sa më afër Allahut do t'i bindesh atij dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Bamirësve. Siç e dini të gjithë, futja në xhenet nuk ka për të qenë në bazë të punëve të njerëzve. Domethënë, askush prej nesh nuk ka për të hyrë në xhenet për punët që ka bërë, por, po ka për të hyrë për, ka për të hyrë me anë të mëshirës Allahut subhanahu wa taala. Siç transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Ç'kuptim ka që Allahu subhanahu wa taala na ka treguar që xheneti ka xheneti do futeni në xhenet për shkak të punëve që keni bërë. Tilkel xhenetu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Ky xheneti që të cilin i cili u është dhënë për shkak të punëve që keni bërë. Kanë thënë dijetarët që kuptimi i kësaj është që njeriu njeriu arrin me anë të punës së tij mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu ka thënë Gjithë gjithë këto vepra që përmendi Allahu subhanahu wa taala në surën Araf, janë shkak për të arritur mëshirën e Allahut. Edhe me mëshirën e Allahut ke për të hyrë në xhenet. Me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala ke për të hyrë. Ky është kuptimi. Shkaku i dytë, gjithashtu që është i rëndësishëm për të arritur mëshirën e Allahut është nëse dëshiron të më të mëshirojë Allahu subhanahu wa taala ji i mëshirshëm vetë. Mëshiroi krijesat Sikurse ty të ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë gjithë ato mirësi. Ktheu tek vetja jote, shikoje, meditoje veten tënde, gjithë mirësitë, gjithë mirësitë dhe mëshirën që ta ka hedhur ty Allahu subhanahu wa taala. Edhe le të bëhet kjo shkak për ty që ti të mëshirosh të tjerët. Se profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadithin që transmeton Usame ibn Zeid, e transmeton Buhariu Muslimi të hadith, Thotë inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, Allahu mëshiron prej robërve të tij ata që janë të mëshirshëm. Në një transmetim tjetër thotë la yarhamullahu min ibadi illa ar-ruhama. Një transmetim thotë nuk mëshiron Allahu prej robërve të tij vetëm se ata që janë të mëshirshëm. Dëshiron mëshirën e Allahut, mëshiro atëherë. Ji i mëshirshëm me njerëzit, me krijesat e Allahut. Ji i mëshirshëm me krijesat e Allahut, që të arrish ti mëshirën e Allahut subhanuhu teala. Edhe Kjo lloj mëshire shprehet në disa forma, prej këtyre formave është që të japësh sadaka për hir të Allahut subhanahu wa taala, atij që është i nevojtar, ai që është i vuajtur, që ka nevojë. Kjo është mëshira. Prandaj dhe muslimanët janë të mëshirshëm për njëri tjetrin. Muhammedur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddaw al kufar rahamau bainahum. Allahu subhanahu wa taala tregon për sahabët që thotë Muhamedi është i dërguar i Allahut dhe ata që janë me të janë të janë të ashpër ndaj mosbesimtarëve dhe të mëshirshëm me njëri tjetrin. Dhe me anë të kësaj e arrin ti mëshirën e Allahut subhanuhu te ala. Jep për hir të Allahut që të arrish mëshirën e tij. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam tregon një hadith dhe thotë që sadakaja e shuan zemërimin e Zotit. Pse sepse sadakaja është mëshirë. Dhe Allahu subhanuhu te ala tregohet i mëshirshëm me ata që janë të mëshirshëm. Edhe shuan zemërimin e tij ndaj teje nëse ti, nëse ti tregohesh i mëshirshëm me krijesat e tij. Gjithashtu thotë profeti sallallahu alajhi wasallam që sadakaja, sadakaja thotë e ruan njeriun nga vdekja e keqe. Vdekja e keqe që vdes njeriu në një gjynah, se nuk ka njeri që nuk bën gjynah. Nëse ti jep sadaka për Allah, nëse ti tregohesh i mëshirshëm, do të tregohet Allahu subhanahu wa taala i mëshirshëm. Prandaj mëshiro që të mëshirohesh. Edhe i fundit dhe na bëni hallall që zgjatëm shumë, është emri i Allahut Ar-Rauf. E përmendëm këtë emër me me dy emrat e parë sepse është shumë i ngjashëm me to dhe më dukej domethënë e pavlefshme që ta përmendim domethënë më vete. Thamë Ar-Rahman Ar-Rahim. Dhe përmendëm se çfarë kuptimi kanë të dyja. Ar-Rauf gjithashtu do të thotë do të thotë mëshirues. Është një prej emrave të Allahut që kuptimi i tij është mëshirues, mirëpo ka një veçori tjetër. Dhe kjo është domethënë prej mrekullive të gjuhës arabe që Allahu subhanahu wa taala zgjodhi këtë gjuhë për t'i treguar njerëzve të vërtetën, gjë që nuk do ishte e mundur të tregohej në ndonjë gjuhë tjetër. Prandaj Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij zgjodhi këtë gjuhë për t'i treguar njerëzve të vërtetën. Tregon një një prej dijetarëve i cili quhet Zexhax, thotë Rrafe, nga e cila vjen Rrauf, Rrauf domethënë i mëshirshëm. Rrafe është fjala që thotë mëshirë. Thotë është më e larta mëshirë, domethënë nuk është thjesht mëshirë, por është mëshira më e lartë. Mëshira më e lartë, mëshira më e madhe kjo quhet Rrafe. Cilësia e mëshirës, më të lartë. Prandaj dhe Rauf do të thotë si me thënë mëshirës e i mëshiruesi ka mëshirë më të lartë. Dhe dietarët domethënë normalisht kanë folur gjatë dhe nuk do të zgjatem shumë për këtë gjë, kanë dhënë dy dy dallime domethënë në lidhje me çështjen e dallimit që ka Ar-Rahim dhe Ar-Rauf. Ar-Rahim dhe Ar-Rauf. Rahim për një mirësi të kënaqshme për robin në të gjitha aspektet. Është lloj mëshire që i jep njeriut një mirësi në të gjitha aspektet, ndërsa mëshira ka mundësi që të jetë e mirë në të gjitha aspektet dhe ka mundësi mos të jetë e mirë në të gjitha aspektet. Por fillimi i saj mund të jetë sprovë dhe fundi i saj të jetë mëshirë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thuhet nga rahmeti i tij që ka për robërit, U jep atyre sprova, u jep atyre sprova që t'i pastrojë nga gjynahet dhe të arrijnë mëshirën e Allahut subhanuhu teala. Ndërsa nëse do thoshte që Allahu subhanuhu teala është rrauf me këta njerëz, nuk do u japi sprova, sepse rrafe do të tregojë që të jep vetëm mirësi, vetëm mëshirë me anë të mirësive. Kurse rahme tregon që kjo kjo kjo mëshirë mund të jepet edhe me anë të sprovave për të pastruar. Domethënë rahmeti tregon që përfundimi i njeriu do jetë i mirë, sido qoftë shkaku i arritjes së kësaj mëshire. Kurse rafe, prej të cilës ka dalë emri rauf, tregon që ka vetëm të mira në të gjitha aspektet, vetëm mëshirë në të gjitha aspektet pa pas asnjë lloj gjë të keqe edhe në fillim. Ky është dallimi i këtyre të dyve, edhe me kaq domethënë e mbyllim mësimin për sot, këto ishin tre emra për të cilat folëm Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, të cilat tregojnë për mëshirën e gjerë dhe të madhe që ka Allahu subhanahu wa taala dhe e nxisin robin që të jetë prej atyre që shpresojnë te mëshira e Allahut, i kthehen rrugës së tij dhe e besojnë atë me gjithë zemrën e tyre dhe nuk janë prej atyre që i mohojnë gjurmët e mëshirës së tij. Lus Allahun të na fusi të gjithë në mëshirën e tij, të na bëjë prej robëve të tij të devotshëm, të na fali gjynahet tona, të na mëshirojë në atë ditë që kemi nevojë më shumë se çdo kohë, se çdo herë për mëshirën e tij. Edhe të na fusi në xhenet me mëshirën e tij, edhe të na shpëtojë nga zjarri i xhehenemit me mëshirën e tij. Lusim Allahun që të na i bëjë ditët më të bukura për ne, ditën që do ta takojmë atë dhe punët më të mira, fundin e punëve. Sikurse i lutemi atij që të na mëshirojë kur, kur të vetmohemi në varr, kur na pyesin melekët, të na bëjë prej atyre që u zbret mëshirën e tij dhe jo prej atyre që u zbret dënimin e tij. Allahu ju shpërbleftë të gjithëve.